Jozuės knyga, 14 skyrius. Šitos yra žemės, kurias gavo paveldėti izraelitai Kanano šalyje, kaip jiems paskyrė kunigas Elezaras, Nuno sūnus Jozuė ir izraelitų giminių vyresnieji. Jie burtų keliu gavo žemės paveldėti, kaip viešpats buvo įsakęs mozai padalinti jas devinioms ir pusiai giminės. Moze davė dalį dviem ir pusiai giminės rytinėje Jordano pusėje, o levitams nedavė jokio paveldėjimo. Juozapo buvo dvi giminės – Manaso ir Efraimo. Levitai negavo kitos dalies, kaip tik miestus apsigyventi ir ganiklas gyvuliams. Izraelitai, paskirstydami žemę, padarė, kaip viešpats įsakė mozei. Judo giminės vyresnieji atėjo pas Jozue į Gilgalą. Jefunės sunus Kalebas, Kenazas, tarė jam, tu žinai, ką viešpats kalbėjo Dievo tarnui Mozei apie tave ir mane, kad aš Barnėjoje. Aš buvau 40 metų amžiaus, kai viešpaties tarnas Mozė mane pasiuntė iš Kadeš Barnėjos išvalgyti šalį. Ir aš jam viską pranešiau, kas buvo mano širdyje. Nors mano broliai, kurie ėjo su manimi, išgazdino tautą, Tačiau aš iki galo sekiau viešpačiu, savo dievu. Ta diena Moze prisiekė. Tikrai, žemė, kurią mindžiojo tavo koja, paveldėsi tu ir tavo vaikai amžiams, nes tu iki galo sekiai viešpačiu, savo dievu. Taigi viešpats išlaikė mane gyvą, kaip jis pažadėjo, 45 metus. Nuo to laiko kai viešpats Izraeliui klaidžiant dykumoje kalbėjo tai mozėjai. Šiandien aš esu 85 metų amžiaus. Aš ir šiandien dar esu toks tvirtas, kaip tą dieną, kai Moze mane siuntė išvalgyti šaliai. Vis dar esu stiprus kariauti ir vadovauti. Taigi dabar duok man šitą kalną, apie kurį viešpats kalbėjo. Juk tu tada girdėjai, kad ten gyvena anakiečiai ir turi didelių sutvirtintų miestų. Gal viešpats bus su manimi ir aš nugalėsiu juos. Jozuje palaimino Kalebą ir davė jam paveldėti Hebroną. Taip Hebroną paveldėjo Jefunės sunus Kalebas, Kenazas iki šios dienos, nes jis iki galo sekė viešpačių Izraelio dievu. Hebronas anksčiau vadinosi Kirjat Arba. Arba buvo žymus žmogus tarp anakiečių. Kraštas susilaukė ramybės.